assalomu alaykum qadrli anglig'uvchilar misrlik yozuvchi muhammad ahmad jadul mavlaning qur'ondagi qissalar nomli kitobini o'qishni davomlashtiramiz ayyub alayhissalom allohning aljilari insonlarning allohga cho'qinishi bo'ysunishi ustida so'zlashganda bir elchi hozirgi dunyoda bu jihatda ayyub alayhissalomdan yaxshi kishi yo'q u allohning ixlosmand bandisi u allohning bergan nozu ne'matlariga shukur aytqashqa alloh taolo uning umrini uzun qildi u puli bo'lsa tilguchilarga bechoralarga o'ylashtirib berdi butun umrida allohga izzat ikrom bildirib allohning mehr shafqatiga rahmat aytib keldi uning bundaq ixlosmanligi ayshi ishrat surguvchi boylar uchun bir dalildir dedi boshqa elchilarmi uning fikriga qo'shildi iblis malun bu gapni anglab bu dunyoda Allohga shundoq izzat ikrom qiladigan odamning borligidan nihoyat xafa bo'ldi shaytonlar ziminda yaxshi niyatli kishilarni ozdirib va qoymuqtirib allohga bayat qilg'uvchilarning e'tiqodiga buzg'unchilik qiladi shunga u ayub alayhissalomni ozdirib uni hidoyatdan chatnatishga urindi ayub alayhissalom allohning shafqat marhamatiga cho'milib o'z mol mulkini bahramon boshqaradi u boy bo'lganligi bilan mag'rurlanmadi va esankirab ketmadi pulining ko'pligi bilan shafqatsiz va qo'pol bo'lib ketmadi u boshdan oyoq allohga ixlos bilan e'tiqod qildi urug' tuqqanlarga to'g'ri muomala qildi chakarlarga g'amxo'rlik qildi och qolganlarga oshnon yalang'och qolganlarga kiyim kechak berdi u asrlarni qo'yib berdi muhtojlarga yiqimliq muomala qildi zolimlarga qattiq qorishtirib nodonlarni tugutish uchun ilm hikmatni tarqatdi iblis mal'un uningga yiqilishib uni namoz o'qimay aysh ishrat dunyosining qing'ir yo'lga mangdirishga urindi lekin ayub alayhissalom bundoq pastkash so'zlarga dimiqini qayqib qo'yib yanala bir niyat bir maqsadda allohga sadoqatmanlik bilan e'tiqod qildi u urpa odatning buzilib ketganligidan goya beshig'i bir cho'ng balo qaza kelgandek qayg'uradi iblis allohga shundoq dedi ey egam sana izzat ikrom qilg'uchi ve hem sana etkuçu benden ey yok muşu yerde. O kalbide seni yad etiş bilen, tilida seni zikr qilish bilan kun o'tkazmoqda uningda ibodatdan boshqa bandichilik yo'q u sanga izzat ikrom qilivdi san uningga pul mol va farzand badam u sendan o'z boyligi va barliq narsalarni saqlab qilishingni umid qilmoqda uning minglagan qo'y va tugunlari yuzlagan kala va eshaklari bir qancha fidan yerlari va nurg'un qullari bor nurg'un o'g'il qizlari kang o'tloq va mumbat bog' varonlari bor sening shuncha vala shafqat marhamatlaring uning sanga rahmat aytishi arzimamdi u hozir buncha vala boyliqdan ayrilib ketamamniki deb ansiravotidi sen uning duo tilovatlari ichida tama va tashvish borligini anglamadingmi uning duo tilovatlarida qo'rqish va ochko'zlik borligini bilmadingmi Sen onunla boğan şefkatlerini bekar kılıp, onu baylıqtın məhrum qığın. Qeni sen şunda qıbbaq, o senin namını tılğı anmaydı. Onun qalbimi sana itaat qınmaydı. Әйюб менің садақатмен тәқвадыр бәндәм деді ұлық Аллах. О, өз вақтыда маңа намаз оқыды. sana сана етті, оның бұнда қылышыда башқа ғайри хәвәс жоқ. Бірақ Әйюбні тәуренмәс етқатқы егі қылып, сәбір қылыш, va qat'iy e'tiqod qilishning olijanob ulgusiga aylantirish uchun man sening uning pul mol mulklarini egilishingga ruxsat qildim uning boyligini sening xohlagancha bartaraf qilishingga bo'ladi uning natijasini keyin ko'rmiz iblis malun qo'li ostidagi shaytonlarni yig'ib ularga alloh manga ayubning pul mollarini egilishimga ijozat berdi endi sizlarning har biringlar bir kishilik nesivanlardan bahramand bo'la olasizlar ayyubni pul mollardan butunlay qurg'idab qo'ygandan keyin e'tiqodidimi chekindira olamiz dedi iblis malon va qo'l ostidagi shaytonlar darhol harakatga kelib ayyub alayhissalomni qo'y to'ga yer zimin pul chakar va meva dal daraxtlardan qisqasi gap qila oladigan ham gap qilolmaydigan barliq narsalardan butunlay mahrum qildi bu chog'da iblis salofatlik bilim hikmatlik mol təcrübəlik bir buvayının təqlidində Əyyub əleyhissalamın aldığı gəlib onunğa Байлығыңның асасығы от кетіп, зираат, мал варан, пул малларыңны пүтлей харап қылды. Деді. Кішілер бұ ечінішлік мәнзіріні көріп, башларыны саңғылатқан петі тұрып қалышты. Бір әйлән, ilgari ayub qorg'ulachi ibodat qilib xayri ehson va namoz bilolli bo'lib ketgan edi desa yana biraylan agar alloh taolo yomonlikqa taqobil turalaydigan bo'lsa ayyub mushundoq iltifotga sazovor bo'lishga eng munosib edi dedi yana ba'zilar alloh taolo nimishqa do'stini og'irtib dushmanni kuldirdigan ishni qiladigandu deyishdi la'nati iblis kishining o'g'isini qo'zg'aydigan gap va kishini echindiradigan xabarlar orqali ayyub alayhissalomning e'tiqodini tavritib uning qalbiga ziyon zahmat yetkazishga urindi kim bilsin ayub alayhissalomning e'tiqodi texmi qat'iylashib haqiqatga bo'lgan moyilligi bog'an sir ochdi alloh taolo manga oriyat qilganlarni qaytirib oldi qishimni qo'ygan omonatini ib ketdi biz buningdan uzoq manfaatlandik man allohga hamda sano aytaman uning o'tganda berib hozir ib ketganligiga hamda sano aytaman alloh taolo mol mulklarning egasidir u bu narsalarni xolisi beradi xolisi oladi ba'zilarni aziz qiladi bəzilərini xar qaladı dedi. O sözləb olub Allah səcdə qaldı. İzza ahanət qağan iblis bilən qarı olmadı. İblis əleylərinə Allah'ın qışığı badı və özünün qığan günahını pərdazlaş üçün mındaq dedi. Ey egəm, Əyyub ilgiri senin qığan şəfqətlərinə həmd sana oxuğan, bəxtsizlik səvr taqat qığan bolsunmu? Lekin o hazır özünün aşı ballarına tayınıb, qo'ldan ketgan pul mollarini yana olmoqchi bo'lyotidi agar sen meni uning ballarga hilimikir ishlatishimga ijozat qildigan bo'lsang kesib aytamanki ayyub hidoyatdan yongan bo'ladi meningcha u bakmi nodon va johil agar u ballardan ayrildigan bo'lsa bu uning uchun eng chong azob bo'ladi bo'ladi dedi olloh man san uning o'g'illari orqali uni sinab ko'rish huquqini topshirdim Biroq buning bilan uning e'tiqodini ozroqmi kengaytirish mumkin emas. Uning sabr toqati va irodasini ojizlashtirish mutas. Iblis qo'l ostidagi shaytonlarni yig'ib Ayyub alayhisalomning bolalari turish qasriga bodida kuchining boricha u qasrni tavirtib yiqitdi. Qasr ichidagi odamlarning hammasi tom ostida qoldi. Iblis maqsadiga yetib Ayyub alayhisalomning oldiga keldi. u qayg'urgan qiyofatda ayub alayhissalomga Әгер сән бала чақыларыңның өліп түгенлікін белгініңді, қыған ибадетлеріңні Аллахның мәқбул көмегенлікіні, сенің мәнпәәтіңгі мо көңіл білмегенлікін білген болады. Деді. Әйіп әлейхиссалам қаттық иғылап чексіз мұсибетке чөмді. Lekin Alloh Taala o'zi berdi, o'zi oldi. Mayli u menga bersin yoki mendan olsin, g'azablansin yoki rozi bo'lsin va yoki menga ziyon solsin, foyda yetkazsin. من الله منگو حمد سنا اوقیمن دید. ایوب علیه السلام سوزلب بولب لا یرد یکنب اولترب الله کی عبادت قلده و شیطان الله بلن کار بامد. ابلیس الله نن قشق بیرب دید. ای ایگم ایوب پول میلیدن ایرلدی. بالا چاقلرم اولدی. براق او یعنی برونقدک ساغلام ترواتد. او سعی باگان ایتقادن سلاش ترمای. پول میلیدن خلق lekin men sendan uni yana bir qatim sinab ko'rishimga ijozat berishingni so'rayman men uni salomatligidan mahrum qilaman uningga ozg'ina dori aralashtirib bersamla uning badaniga kasal yepishidi u kasal bo'lib yiqilsila toat ibodatnimi tashlaydi bu chog'da men uning sanga itoatmanlik qilish niqobini yirtib tashlayman natijada u kasal bilan bo'lib hamd sano aytishni unutib qoladi alloh taolo ayub alayhissalomdan sadoqatman banda bo'lib qilishni shafqat iltifotga shukur aytib sabr qilg'uchi bo'lib qilishni umid qildi uning ishlarining azob kulpat chekkanlar uchun tasalli bo'lib qilishni kutdi uni dunyoda jafo mushaqqat chekishning tunji ulgisi tavranmas e'tiqodning olijanob namunasi qildi hamda uni kishilarning izzat hurmatiga sazovor martabaga erishtirdi qiyomatdimi uni g'oyat zo'r shan sharafdan bahramon qiladigan bo'ldi alloh taolo iblisga mundoq dedi man sanga uni yana bir qatim sinab ko'rishga ijozat berdim biroq sen uning ro'yi dunyosiga tiliga yurakiga va irodasiga diqqat qil e'tiqodning siri ana shularda diniy bilimlarmi ana shu yerda ifodalanadi iblis ayub alayhissalomni har amal qilib kasalga giribtor qildi lekin ayub alayhissalom yana allohga e'tiqod qildi texmi jasoratga to'lib kesili iğirlaşkan siri Allah'ı şunç taat ibadet kaldı. İradisi tekimi çanadı. Günler ve yıllar birbirini koğuluşup ötmekte. Eyüp aleyhisselam kesel azabığı berdaşık vermekteydi. Yadab bedenide göz kalmadı. Yüzü kiçiklep, çırayı soldu. Ağırık azabı onunla hatırcam uyku vermedi. Dostlarımı, ağınlarımı onundan özünü tarttı. Yani bazı kişiler onundan bizar oldu. Оның енеді пәкат мекірбан, шапқатлы қотынылы қиліп, о оны бүтін күче вә бүтін зехіні білән күтті. Бұ аялның көңілі көксі кәң еді. Әйюп әлейхиссалам кесел азабыны тартқанда, омы тәң азапылынады. Әйюп әлейхиссалам тәгі тұтып етіп қаған күлләді мұ, о Аллақы болған етқадыдың тәурәнмеді. Иблис Әйюп әлейхиссаламны етқадыдың яндырамай, бәкім осал әғвалғы түшіп қалды. Lekin o яныла тәмбәмей, qo'l ostidagilarni yana bir qitim bir yerga yig'ib yengilmas ayub alayhissalomdan va uning chidamchanligi ham qat'iy e'tiqodidan og'rindi ayub alayhissalom pul mol va o'g'illardan ayrilgan bo'lsimi lekin u allohga hasilab e'tiqod qiladi kesal azobini tatqandimi tili allohga hamdu sano etishdan to'xtamadi allohga qat'iy ishonchi bog'lagan yuragi zodi to'xtab qolmadi jin alvostilar shaytonla iblisga mundoq dedi iblis buva sening tadbir planlaring na ketdi san bek rahimlik yo'l tutding shun hilang ayubga ta'sir ko'rsatmidi san ilgari insonlarni otasi odam alayhissalomni jannatdan qandoq ozdirib chiqarganding dedi yana bir shayton man uni bir ayolning vasvas qilishi bilan ozdirib chiqqan edim dedi iblis undoq bo'lsa san helimi ishni ayubning ayolidan boshla dedi heliq shayton Eytqininglar nihoyat to'g'ri Dedi iblis. la'nati iblis ayyubning ayolini izledi. Bu ayol o'z ishi bilan va ayyub əleyhissalamdan xabar iliş bilan band edi iblis bir ərkiş qiyafətiga kirib elib, "Erin qayada?" deb so'radi ayoldan. moshiyada deb javob berdi ayol. "U kasalni yetkitchi tatdi. Hozir qizitma ichida yotadi. Kesili saqib qolsa, alhamdulillah deyman." agar Allohning dargohiga kelsa, oz tutaman. Iblis uning gapini anglab, uni ozdirish niyatida uningga er ayol ishkaylarning yosh vaqtidagi omroqligini, sog'lom, kuchli vaqtidagi lazzatini eslatdi ham hozirgi echinishlik ahvollar ustida so'zladi. Buning bilan ayolning qayg'usi va tashvishini qo'zg'ab, uni noumidlikda va mayishlikda qoldirdi. Ayol iblisning qutirtishiga uchrab, erining qishiga bodida uningga Egam seni qachongacha qiynarkin tang. Pullaring nega ketdi? Balalaring-chu, do'st-yoralaring-chu, sening oltindek yoshliging qani? Ilgirki shan shuhrating-chu, dedi. Seni iblis alaylani ozdiribdi. Qara seni. Sen ilgirki shan shuhrat va o'lib ketgan o'g'illaring uchun yig'layotsan, dedi Ayyub alayhissalom. Sen nimishqa Allohdan g'am qayg'u va azob kulfatdan qutuldirishni talab qilmaysan, dedi ayol. Sen kaç yıl bəxt gördün? Deb sordu Ayyub aleyhisselam. 18 yıl dedi ayali. Bizden azap tatqınımızga qançilik vaqt boldi? Deb sordu Ayyub aleyhisselam. 8 yıl boldi deb cevap verdi ayali. Ayyub aleyhisselam mundaq dedi. Hazır Allah'tan meni azap külpetten kutuldurushni talep qilishga tilim bormaydi. Chunki mening külpet çekkan vaqtim, rahat parag'at ko'rgan vaqtimdan qisqa. Ishonamanki, sening e'tiqoding ojizlab qoldi allohning hukmiga toqat qilolmading agar man saqiyib mag'durumga kelsam seni cho'qim yuz qamchi uraman buningdan keyin man hargiz sening qo'lingdan tom yemayman suv ichmayman seni qayta o'z ishimga sanmayman sen ketgin allohning hukmini kutgin ayyub alayhissalom endi tanho bo'lib qilib texmi azoblandi kesilimi iyg'irlashdi u allohdan madad tiladi u g'azablanmadi parishon bo'lmadi faqat ibodatli qildi u ey rabbim man qattiq yorlandim san ang دو ang ایتقادی dedi bu کنید. او e'tiqodi علی لانن از edi تقابل طرب alay صبر ozdirishiga ن turib ajoyib قلب تقدک ایغر کلپت ن کترب آخر الله ko'tirib امیدن آخلد. او صبر u sabr toqatning اولگیس. ایتقاد قصداقت من الچ بود. alloh taolo uning dard holiga yetib uningga ey ayub sen oldinga qarab mang u yerda sanga bir buloq uchraydi sen ashu buloqning suyini issang va buloq suyni yuyinsang shifoliq topsan burunqidakli mag'duringa kelasan deb bisharat qildi ayub alayhissalom buloq suyini ichdi badinni yudida yarisi shifoliq tepib butunlay saqayib ketdi u burunqidakli sog'lomg'aliga keldi Əslində onun xotini onunğa intayın köyünət. Obdan qaraydı. Onu taşlıb etiş onun şəfqətli qəlbigə kiribmə baxmağan idi. Əyyub əleyhissalam kesəl olub təkigi tutub yatqanda bu ayal onun karvet qışidən neri ketməgan idi. Bu ayal erinin xuddi möcüzəyə erişkəndək şifalıq tapqanlığını anlığandan keyin yana qayıtıb gəlib erdən xəbər aldı. Ayalını intayın heyran qaldırğını şu boldu ki, o kelişkən bir yigitni gördü. Onun çırayından nur yığıb duradı. muskullari to'shqan kuch quvvatga to'lgan edi ayol bu kishining o'z eri ekanligiga ishonmayli qoldi lekin to'ng'andan keyin uni quchoqlab ketdi uning salomatligini asli keltirgan allohga hamdi sano etdi uning ixlosmand mo'min ekanligiga qoyil bo'ldi alloh taolo ayub alayhissalomga yana san qo'lingga paqal ilib xotiningni yengil urg'in bu sening sadoqatman ayolingga qilgan mehribonlig'ing bo'ludi O sen kesel boğan çeğindeki barlık eğirçiliğini üstüge aldı. Senin azabınga şerik boldu da beşarat berdi. Ayyub aleyhisselamның səvir taqatçallıqını mükapatlap, pul dünyalarını yana onunla berdi. Onunla yana nurgun balımı ata qıldı. Dikkat bəginin Allah'a rahmet.